o samor. boas tardes, señoras e señores, benvidos e que o programa Galegos Novais en Radio Samboy. E aquí estaremos dúas uriñas pois dándolles, como digo eu, a veces dando a tabarra. No, pero no. non, estamos da, eh, dándolles boas novas e aparte deso que con, convén. Eh, bueno, pois gracias ao noso compañeiro Dani Noso técnico, claro que sí Noso técnico, que gracias a él salimos ao aire En antena, claro <laughs> E a ti, Xulio, moi boas tardes Boa tarde, queridos escoitantes Benvidos un día máis a Galegos Novais Aquí no 89.4 de FM Radio San Boi Para xa vin por aí candan escarbellando e xa vin a Radio Sambor, Galegos Novais, claro todo isto aquí. Aí estamos, aí estamos. Alguén o pon. Primeiro, <laughs> primeiro vamos a escoitar un bocadiño de música. De, e de sí. seguida Claro. Trasladámonos a Galicia para pa ter o primeiro convidado. ven De acordo. Música. Música. Cristo de cisterna, Santo Barba dourada Santo Cristo de cisterna, Santo Barba dourada Deixa pasar as parellas que van para Touriñana. Deixa pasar as parellas que van para Touriñana. Baixamos a música de Donicelas para recibir o primeiro convidado, como xa oh. che dixen antes, Xan Leira. Xan Leira, sí, señor. Director e escritor. A verdade é que é eh, un placer e unha honra telo aquí nos nosos... Nos nosos micros. micros eh. Moi boa tarde, Xan. Boa tarde, que tal estades? Muy, pues, pois bueno, pois pues, é aquí, en, <laughs> é que no Mediterráneo un día calor bueno. e outro día frío. Vale, <laughs> aí estamos, aí estamos. Xa, xa. Bueno, creo que hai hai tormenta por ali, ¿no? Mm. Parece que vai vir, pero de momento sí, de momento aquí temos amenaza solo, amenaza. acento dela. Vale. <laughs> Xa, xa. Bueno, bueno benvido, bueno, moitísimas gracias por atendernos e moitos por parabéns por todo ese traballo que, que estás mm. a publicar últimamente relacionado co sempre en Galicia tamén e, sí. e co e, e, e con moitísimas cousas máis. Contanos algo, veña. Eh, ben, eh, este ano eh, por mor do 75 aniversario do programa Sempre en Galicia, Galicia. Eh, en Bos Aires, non? Eh, perdón? En Bos Aires O programa Sempre en Galicia de Montevideo Montevideo, vale, vale, Eso. vale, vale. Eh, tomei a decisión de facer uh -huh. este documental claro. eh, así que, bueno, a verdade é que estou moi satisfecho mm. eh, satisfeito polo, uh -huh. polo programa pola pola producción que, que fixemos, pola estrella que tivemos, a presentación institucional. Eh, entón, bueno, a verdade é que moi moi contento, satisfeito. Eu sei que a xente do Patronato da Cultura Galega de Montevideo, que son hoxe en día, dende fai xa varias décadas, mm. os responsables institucionais deste programa radiofónico que, mm -hmm. bueno, que cumple este ano 75 anos funcionamento in, ininterrumpido, claro. emitindo en lingua galega, uh -huh. e, eh, bueno, verdadeiramente estamos todos moi satisfeitos do, do resultado. Eh, ímolo a estrear a semana próxima, concretamente o 27 de novembro en Montevideo, e ese día eh, tamén a facer unha presentación aquí en Carballo, na terra de Toni Deseares, que é o director do programa desde fai tempo, eh, un pouco tamén en homenaxe a, a Tony eh, e a todo o seu traballo dirixindo eh, con entusiasmo e moita profesionalidade este programa da radio. Muy eh, vim, vimos de presentar eh, eh, a semana pasada eh, en Sarria, uh -huh. eh, na terra de Yolanda Díaz Gallego. Que tamén persoa, estivo, tamén estivo, na, persoa, tamén estivo na radio. Ben, sí. Exactamente, persoa ben coñecida pola con a entidade galega en Barcelona claro, sí, que eh, Yolanda estivo durante dúas décadas eh, colaborando no programa de radio así que bueno, estamos aí desenvolvendo una tarefa divulgativa alrededor do documental que estamos todos moi satisfeitos polo resultado e pola acollida do público. Moi ben, moi ben. Felicitacións, moitos parabéns. Bueno, eu, eu con humildade tamén che pido que o mellor eh, te, te, te fagas eco do, de que nosotros precisamente o, o ano que ven en, en Radio Cornellá co, eh, cumplimos 40 anos de emisión do Sempre en Galicia en, en Cataluña. E aquí? E, e E entonces, o, o sempre en Galicia de, de Radio Cornellá, que está avalado pola Asociación Rosalía de Castro de Cornellá, ah. non sei, o mellor a, a, hasta te atreves a, a, fili, a, a visitarnos e, e contamos a, a nosa historia. Ben, en principio, parabéns eh, anticipados, Sí. Eh, E en todo caso, bueno, imos imos falando. Imos falando, ¿sí? claro que sí. Claro, bueno, evidentemente, otro... evidentemente os programas eh, de radio ou mm. calquer outro medio mm. eh, de divulgación da nosa cultura, das nosas tradicións, das nosas costumes, eh, claro. eh, do ideario eh, galeguista, eh, mm. evidentemente todos eles son temas do meu interese e da miña actuación. Claro. Así que, bueno, eh, son cousas para ir con tempo, eh, a a posibilidades de poder producir algún algún trabajo, Así pues, que por la mía parte encantado, si vos estáis eh, dispuestos eh, eh, a colaborar, claro que sí. Sí, sí, un, un convite nada máis, pero que non ten nada que ver co, co, co teu traballo, sí. que en realidade quere decirse que tú fai, continua co teu, que, <laughs> que moitos parabéns tens. E, por certo, hai que felicitarte tamén por ese traballo extraordinario, ademais que seguro que terás moitísima satisfacción en, eh, en memoria un documental fantástico de, de, un, grande amigo eh, eh, coñecido noso, eh, eh, queridísimo Alonso Montero. Exactamente, Xesús, claro mestre, que sí. O mestre das sí, palabras, non? Eh, sí. Exactamente, que casualmente o, o sábado pasado eh, fixo eh, fillo... unha, homenaxe eh, no Concello de Lugo, propiciado uh -huh. polo, pola alcaldía uh -huh. de Lugo, moi merecido. Eh, Xesús eh, Alonso Montero, bueno, é un é unha persoa singular, sin par, eh, no panorama intelectual de Galicia de hoxe e eh, claro. desde fai varias décadas, así que sí, sí, sí. sí eu sentime moi moi orgulloso e comprometido coa realización dese documental uh -huh. eh, e cada vez que estou con Xesús que non son todas as que un desexaría pero tampouco son poucas eh, bueno, expreso a miña o meu cariño, admiración e eh, respeto e sempre ele está moi disposto a a colaborar en todos os meus traballos, así que eh, Jesús verdadeiramente é unha persoa, bueno, extraordinaria, de un, de un calado eh, e unha dimensión intelectual soberbia. Uh -huh. eh, eh, escolta, ese documental eh, mm, de homenaxe a, a Jesús Alonso Montero eh, podese contemplar en algún lugar determinado ou hai que mm, asociarse? No, eh, mira, eh, de feito hasta mañá eh, vai a estar eh, en aberto en, en Youtube ou polo Facebook eh? eu fixen eh, acompañando a acompañando o auto de homenaxe do sábado pasado en Lugo, eh, fixen unha estrela e hasta mañan venres ás 24 horas eh, podedelo ver eh, polo, polo Youtube ou, ou tamén eh, en Facebook. Moi ben, moi ben. No, no Facebook ou no Youtube Bueno, uh, xa, xa volvemos a repetirche os nosos parabéns por ese traballo tan extraordinario que seguro tan feito. que seguro que mm, terás moitas satisfaccións porque moitísima xente te felicitará por el, non? Sí, sí, sí, evidentemente e, bueno, a verdade que estou moi contento, satisfeito e, e, e bueno, eh, teño entrevistado a moitísimas persoas, eh, maiormente todos eles eh, foron alumnos del, hoxe todos eles e elas, eh, persoas singulares dentro do panorama intelectual, político, galego, así que a través da súa historia fixemos un percorrido sobre a historia de Galicia tamén nos últimos 70 anos. Uh -huh. Fantástico, ademais vai cumplir 92, non? Me parece. Non, non, non. Eh, Xesús vai cumplir eh, agora en novembro, vai cumplir eh, 90 e, eh, 96 anos, se si non me equivoco. Oli, carai, Pois, e, eh, e eh, con Mira, todas as facultades. Tuve, tuve unha sorte de velo un día en Lugo. Sí, sí, con e dirixime a el que iba acompañado de eh, ali dunha señora e entón pois Dice, hombre, el hombre de las palabras. Sí, sí, sí. E dice, me can eres? E digo, digo, digo, un que tal no Mediterráneo que facemos que facemos radio. Sí, sí, ah, sí. vosotros os da radio, sí. Claro. Moi ben, moi ben. Sí, perfecto, sí, sí. Perfecto. É, é grande grande amigo, da verdad que xa, uh. xa temos entrevistado varias veces. Ademais tamén, moi boa memoria, eh. Tamén nos ten vistido. Sí, bueno, é, é, é un é un home con una bueno, con un armado intelectual sí. de saúde espectacular, por lo tanto ten unha memoria privilegiada. Oh, eh, Jesús eh, pode estar eh, una ou dúas horas, como sempre, Falando sempre estivo falando e falando sin papéis a, a, apenas con tres ou catro Apuntes. apuntamentos sí, sí, eh, facendo eh, todo sí. tipo de, de interpretación recordatorios de autores eh, textos uh de obras sí, verdadeiramente sí eh, Jesús, bueno, é unha persoa eh, única, verdadeiramente. Sí, sí. Unha memoria privilexiada, claro. Sí, sí, sí. De verdad. Bueno, pois pues, eh, eh, eh, sigues traballando, porque eh, sí, te, has publicache todo eso, pero que sigues traballando en cuestións, a pesar da túa, ahora, un, un pequeno catarro que te, que, que, sí, que te, que, sí, que te sei, sí. pero pero que te agradecemos que, que, que fagas o esforzo para falar con nosotros. Eh, con respecto a, a, ao teu traballo, sigues... Eh, de, collendo documentación en Galicia e eh, tamén fora de Galicia, non? Sí, sí, evidentemente. Eh, bueno, ese traballo de campo eh, responde aos proxectos nos que nos que traballo sí. eh, entón eh, cada proxecto levame a territorios eh, diferentes en todo caso agora concretamente estou desenvolvendo un documental eh, outro documental sobre Castelao sí. Ajá, eh, co, na, su, na súa co seu aniversario, na, non? Sí. Bueno, sí, pero eh, encamiñado, encamiñado a a rescatar dentro da súa rica e enorme biografía hmm. de, de rescatar eh, a súa incorporación ás artes plásticas e ah, gráficas de ah. Galicia carai. a técnica da linoleografía que el in, que el terminou de coñecer na viaxe de estudos que fixo no ano 1921 por Francia, Bélxica mm. e Alemania. alí el pues llevo una bolsa de estudios para estudiar xilografía, uh -huh. que é unha técnica na técnica de grabado, sí. eh, e el foi que entrouxo a Galicia e espallou, eh, non solamente en Galicia, sino tamén no conxunto do Estado español, como fenómeno, como fenómeno estético, eh, o, a, o uso do, linolo, do linoleo grabado, sí. eh, así que, bueno, estou facendo ese traballo, eh, que me ten así moi tamén moi entusiasmado porque, bueno, de outra maneira son temas eh, próximos tamén a miña propia actividade artística que, que, que é minuciosa, claro que sí, extraordinaria. Bueno, o que quería que os, os galegos do Mediterráneo se enteraran do teu traballo, <laughs> posto que podense meter na, na, nas redes sociais e precisamente nun tra, nunha cousa que, que, que tamén paga a pena destacar, que Memoria da Galicia www.wordpress.com, non? Eh, sí, e outra cousa máis no, no, no youtube.com user Memoria da Galiza, non? Sí, correcto. Que, bueno, aí poden enterarse, podense eh, documentar sobre no, o, o noso entrevistado de hoxe, Xan Leira, non? Exactamente. aí <laughs> poden sí, entrar e, e, e descubrir, <coughs> descubrir sí, sí. un pouco aos, los meus traballos. <laughs> Vaya. Eh, un, un bocadiño de auga, non? Porque senón... Sí, sí. <laughs> Xan, que mm, sí. eh, agradecemosche moitísimo que estés con nosotros e eh, eh, que nos descubras esas cousas que estás nas que estás a traballar eh, en nas que xa fixetes entre todas as um, cousas que ti publicaches algunha delas mm, podeche eh, non sei, todas son fillos teus e to, todas son, sí. son queridas pero algunha delas poderías destacar sobre uh, as demais por non sei, por, polo cariño cariño especial ou por algunha cousa que che, que, que, que che costara máis ou... Sí, eh, a verdade é que é imposible definir claro, cal, sí, cal das, peli, eh, das películas pode ser eh, especial para mí. Sí. Eu teño 55 películas a día de hoxe realizadas, uh -huh. e, por lo tanto, cada unha delas de eh, é, é filla de un momento determinado, sí, un proxecto, sí. e, e a todas elas eh, lle poño o, mesmo entusiasmo, claro. a miña enerxía, claro. eh, entón, bueno, a verdade é que, que non podo eh, dicir eh, ou privilexiar unha sobre outra, ¿no? Eh, todas as películas, o que sí pretendo que todas as películas se, sexan representativas do, do meu traballo, sí, e que... que sexan coherentes coa miña trayectoria artística e profesional. Claro, claro. No, poñes, no, poñes todo o amor, ainda lle queda. Claro que sí. No, eu, eu que quería, que, a ver, eh, provocábate polo feito de decir algunha delas, pois o mellor eh, eh, dache o, o feito de que algunha anécdota, pois faiche que, que buscala ou querela eh. Eh, un, un bocadiño, non? Non sabes. No, o que pasa que A ver, eh, eh, cando alguén queira repasar a miña a miña obra cinematográfica eh, vai ver que de unha ou outra maneira cada película mm. é un achadego histórico eh, que que viviu eh, ese feito, ese feito histórico ou ese feito pasual mm. absolutamente agachado na nosa historia. Claro. Por lo tanto, eh, bueno, eh, O interesante de todo isto é que eh, podo en esas 55 películas, eh, bueno, fago unha radiografía eh, dunha Galicia con unha visión distinta, uh -huh. eh, con unha visión máis aberta, eh, porque a miña condición de fillo da emigración eh, en Buenos Aires uh -huh. eh, dame outra maneira de pensar e de sentir as cousas, uh -huh. aparte de haber vivido eh, moitas cousas vinculadas coa emigración e o exilio do exilio porteño, eh, claro. eh, polo tanto, bueno, eu penso que eso ten un, un valor importante eh, e que sigo eh, procurando temas que eh, axuden a conformar a nosa identidade de, de povo e, en, uh -huh. en todo caso a non perdela. Moi ben, moi ben. Bueno, hai que destacar outra cousa máis, dixemos como docu como documentalista, como director, pero tamén como escritor. Hai varios libros que tamén poden hai que eh, ter en conta polo teu amor quizáis a, a Castelao, algúns deles varios sí, repetidos, sí. Castelao eh, eh, me parece que, que, me, que me lembre Castelao e os vascos, Castelao e os irmáns sí. da liberdade, etcétera, sí. etcétera, non? Bueno, eu eu non son un escritor propiamente dito, aínda que escribo. Vale. Eu, verdade, eu verdadeiramente soy un divulgador e entón o que fago é moitas veces ou en algunas ocasións convertir as miñas películas en outro formato e darlle outra vida, porque, mm. bueno, porque producir unha película eh, non é doado desde o punto de vista económico, entón, bueno, a veces atopas la produción de un texto eh, de un texto a posibilidade de, bueno, de divulgar máis ese tema sobre o cal traballaches moito. Entón, bueno, eu, eh, en todo caso, eh, traballo eh, sobre documentos históricos e o que fago é divulgar eh, eses documentos. Uh -huh. Documentos que moitas veces están sostidos polas palabras dos meus entrevistados, que para mí eh, bueno, é, é o, o tema central do meu traballo, que uh -huh. é eh, entrevistar historias de vida e a partir de aí facer ese eh, tecido histórico que co que vou construindo as miñas películas. Sí, sí, um, poñer po, po, en valor o, o é dicir, a veces unha imaxe vale máis que a mil palabras e o, e que ti fase Es, es, exactamente, yo, exactamente. Dar a Eu Eh, e recuperar a memoria histórica da emigración tamén, sí, non? Sí. Exactamente. O, o valor do patrimonio inmaterial eh, para mí é moi importante, claro. eh, o valor das testemunhas claro. eh, das persoas é moi importante, eh, máis alá da súa subjetividade, claro. eh, así que, bueno, eu sigo transitando ese camiño. Moi ben. Cantas historias hai aí en Buenos Aires de, dos galegos. Claro. Sí, sí. Muy... Memoria histórica. Bueno, son, son historias que, por un lado, van esmorecendo, uh eh, -huh. e por outro, van sendo recuperadas polos seus descendentes. É curioso o proceso que se está dando, bueno, que se, si, que se está dando dende fai uh -huh. tempo en Buenos Aires, coas terceiras xeracións de, de descendentes de galegos que volven ás fontes e volven a, a reconstruir a súa historia e con eles eh, e con eles, bueno, é outra maneira de, de interpretar Galicia, por exemplo, uh eh, -huh. en este en este mes eh, o Centro Betanzos de Buenos Aires uh -huh. organiza o, pr o primeiro festival do teatro da diáspora con uh ah. -huh. cinco obras con cinco obras de teatro que van todos os sábados eh, una delas é íntegramente en, en galego, uh -huh. a, a obra chamase Galego, unha obra excelente, unha obra de teatro excelente. Uh -huh. eh, entón, bueno, eso nos fala de que, bueno, de que a nosa cultura, de que o noso legado en este lado, digamos, en ese lado do Atlántico sigue vivo e con forza. Exactamente, Bueno, fantástico o que nos estás a contar eh, que ademais queda como documentación para que a xente uh -huh. nova se dé conta de que eh, eh, os, o, o que ti amosas é algo que se se debe ter eh, como, como referencia ¿no? de, de persoas sí, sí. que loitaron para ter o que temos hoxe en día ¿no? exactamente sí. exactamente divulgación didáctica non? exactamente exactamente hai que facer da da historia e da súa recuperación, un, un elemento pedagóxico mm. para que, bueno, para que a xente neste mundo cheo de ignorancias e de <laughs> e de falta de, bueno, de respeto pola historia e por polos valores, mm. eh, entenda de que hai moitas cosas que xa pasamos, hai moitas cosas das que podemos das que podemos e debemos aprender mm. e que os valores eh, de progreso eh, sempre estiveron moi presentes no que é a nosa historia como povo eh, bueno, como povo eh, e con unha cultura, unha lingua, eh, una, un xeito de ser eh, moi particular como é a condición galega, non? Claro, que Agradecemosche moitísimo, Xan. Eh, volvemos a felicitarte. Eh, eh, eh por outra parte, mm, di, dicimosche que como nosotros somos talismán para as persoas sí. que entrevistamos, vas a ter moito éxito en todo o que mm, sigas publicando. Bueno, moitas gracias pola, pola chamada e nada, seguimos en contacto. De verdade Nada, que... Eh, non perdas ese acento argentino. <laughs> no, no perderei, eh? no <laughs> perderei. Moitísimas grazas, Xan. Grazas a vos. Unha apertaza. Ata Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Vamos a despedir a Xan con música que temos aí preparado Donicelas e eh, que vamos a intentar comunicar con algunha delas Exactamente Vamos a alá Boa.